Awit, Kabanata 53 Sinabi ng hangal sa kanyang sarili, Wala namang Diyos, wala nang matuwid, lahat ng gawain nila'y pawang buktot. Magmula sa langit, ang Diyos nagmamasid sa kanyang nilalang kung mayroong marunong at tapat sa kanya na nananambahan. Ngunit kahit isa ni isang mabuti ay walang nakita. Lahat ay lumayo at naging masama lahat sa kanila. Ang tanong ng Diyos, sila ba'y mangmang at walang kaalaman? Ayaw manalangin, kaya't bayan ko'y pinagnanakawan. Subalit darating ang di pa nadaranas nilang pagkatakot, pagkat ang kalansay ng mga kaaway, ikakalat ng Diyos. Sila'y tatakwil, magagapi sila ng lubos na lubos. Ang aking dalangi, dumating sa Israel ang iyong pagliligtas na mula sa Zion. Kung ang bayan ng Diyos ay muling umunlad, ang angkan ni Jacob, bayan ng Israel, lubos na magagalak.